moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. 20 sati 32 minute, cijenjeni slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Zelenog telefona, u je Žmergo. Evo, naša Ana Golja. Ana, dobar dan. Dobar dan. Ana, ono prvo pitanje, kako smo danas? Pa danas smo super, ovaj, sunčano je, lijepo Obzirom na promet. Pa, obzirom na promet, nam da mi gust danas, stvarno. Da. Dana, e, Ana, danas je 14. radio emisija našega zrnog telefona. Evo, da krenemo odmah na neke tematike. Što zeleni telefon, ono naj, najviše šta volimo, bimo rekli, prijave na zeleni telefon. O čemu se radi? Pa danas ćemo pričati malo o prijavama na zeleni telefon koje su vezane uz promet. <laughs> kad ste već spomenuli promet, inače jedna od kategorija koju građani mogu prijaviti je vezana uz promet i tu najčešće dobivamo prijave koje su vezane za stare napuštene automobile uz cestu ili nepravilno parkiranje. inače takvih prijava na e, mrežu zelenih telefona dolazi otprilike 23 godišnje, što nije zapravo veliki postotak, to je nekakav samo 1% u sklopu naših ovaj, svih e, prijava. E, reklo bi da je to rijetko upravo zbog toga što građani znaju kada, se, kad je nešto vezano za promet kome se obratiti, to je ovaj, prometno, odnosno komunalno redarstvo ili policija i koji donese rješenje da se onda tako nepravilno ovaj, E, nepravilno parkirani automobili e, i znači da se maknu sa, mjesta gdje ne bi smjeli biti parkirani. Jer uslijed nedostatka parkirnih površina e, vozači, pogotovo sad u ljetnim mjesecima na našim, našim primorskim mjestima, vozači se često nađu u situaciji kako svoj automobil moraju parkirati negdje drugdje i onda to biva ili uz nekakav rub ceste ili uz kolnik ili tako da zatvore nekakvu pomoćnu cestu, a vrlo često se dešava i da takvi automobili je na zelenim površinama i onda uglavnom on, kad se radi o nekakvim zelenim površinama onda građani zovu nas, sve za ostalo zovu više manje e, prometne ono, odnosno komunalne redare. Komunalni redari su oni, odnosno prometni, oni koji e, trebaju doći na uviđaj, koje trebaju dati rješenje da se, e, da se auto kao takav makne, da se oslobodi prolaz i iako mi možemo imati razumijevanje za vozače jer smo i mi sami većinom vozači koji znamo kako to izgleda kad nemate kamo parkirati ili kad su sva parkirna mjesta užasno skupa pogotovo recimo Opatija i Rijeka gdje stvarno nemate više kamo parkirati bez da plaćate, a cijeli dan ste u negdje u džiru, onda vas to dođe jako skupo, ali s druge strane moramo isto biti fair i paziti da puštamo slobodne površine kako bi drugi vozači, e, pješaci i ne daj Bože kakva e, kola hitne pomoći ili vatrogasci e, trebali proći. Inače, e, jedna od stvari s kojima se mi nalazimo, e, recimo u, ajmo reći, u malo većim problemima, to su e, napušteni stari automobili ili olupine po šumama, gdje su, koje su tamo već po par desetljeća pa ih je onda jako teško izvući jer, su, jer je svugdje zaraslo oko njih e, stabla, biljke, grmlje i onda više nema, nema više niti tog puta kuda su oni otpustili te auto. Ima nažalost i takvih primjera e, gdje su u vrtače ili dolce spušteni ti takvi automobili pa vam je sad e, trebate pomoć vatrogasaca da uopće i, i to jakih mašina da bi uopće mogle izvući takve aute. Imamo dosta problema isto tako sa e, građanima koji puštaju stare napuštene automobile pa na nekakve javne površine, na nekakve sporedne ceste koji su neregistrirani i koji onda smetaju tamo, odnosno niti ne toliko da smetaju koliko nagrđuju, onda drugim e, ljudima se to ne sviđa, pogotovo kad se idete šetati pa onda tamo vam ono, auti stoje usred nekakvog zelenila i imamo znači takve vrste prijava, ima i prijave gdje građani drže eh, čak i svojim, eh, i to su recimo ajde prijave koje možemo riješiti jer tu komunalni redar ima ovlasti i može izaći na teren, ukoliko se zna eh, ko je vlasnik on dobiva rješenje da mora otkloniti auto, mora ga maknuti čaj i, i kako sam to ne napravi onda komunalni redari ovaj, to odrade, odnosno ovlaštavaju jednu tvrtku koja će ih odvesti i sve o trošak vlasnika međutim veći problem je kad se ne zna koji je vlasnik e, ili kada je e, kada vlasnik drži stare olupine u okolišu svoga e, znači u svojem okolišu. Znači tu komunalni redar može ući, ali ukoliko je još uvijek auto u ispravnom stanju, i vi kao recimo susjed znate da taj auto nije paljen već 30 ili 10 ili 15 godina, ali vlasnik tvrdi da njemu taj auto još uvijek treba, e tu komunalni da, nažalost ne može ništa napraviti. Imamo takav primjer iz Opatije gdje uh, baš e, ružno izgleda da usred centra Opatije jedan vlasnik skuplja automobile i parkira ih jedan iza drugoga, a vidi se da su stari, da su nekorišteni, da su gume na podu, da nemaju niti registraciju ni ništa, ali nažalost on tvrdi da mu još uvijek treba. Kao takav auto je najvjerojatnije ispravan, znači on bi se dao upaliti i komunalni redar tu ne može ovaj, nažalost pomoći. Znači ukoliko je auto e, takav da je neispravan, onda se može, smatrat će se olupinom, odnosno otpadom i kao tako možemo komunalni redar čak i na privatnom posjedu ovaj, dati rješenje da se ukloni. Međutim, čim je auto u voznom stanju, više s tu ne možemo ništa napraviti. A, to zna jako grdo isto izgledati. Mhm. Ana, evo, baš upravo pitanje vezano za toga, nažalost toga je sve više ili ne znam već kako to objasniti. Što, e, vodili se računa možda o nekim reciklažnim dvorištima? O pa, tome? da, mi imamo znači koncesionare, odnosno ovlaštene tvrtke koje su, koje su ovlaštene za prikupljanje e, automobila. Mhm. pogotovo dobri dijelovi automobila su, se smatraju kao opasan otpad i on kao takav ne bi smio biti nigdje, e, nigdje prepušten sam sebi. To sve treba ići na reciklažno dvorište na odlagalište gdje se onda oni rastave i mogu ova, i vidi se šta se može dalje koristiti, a šta ide dalje na otpad. Koja bi bila reakcija recimo na takve stvari? recimo na parkiranja, na te sve, na sve te ost, ost, da ne kažemo ostavljene olupine. Doduše javi se komunalno redarstvo i sve tako dalje. Međutim, praksa pokazuje da to u biti ima neki svoj zamah. Pa ima, kažem, zbog toga što sve više i više e, imamo e, mjesta, sve manje imamo mjesta gdje možemo parkirati bez da plaćamo, tako da mhm. ima stvarno sve više nepropisno parkiranih e, auta, ali ne znam, ne znam kako je u ostalim mjestima, znam da za u rijeku dosta često komunalni redari, a i, isto tako i prometno redarstvo šeta okolo i piše kazne, ovaj, tako da evo, vidjet ćemo, pogotovo u ovim ljetim, ljetnim mjesecima, mislim da je to sve češće, koliko znam, recimo grad Opatija čak i uzme dodatne komunalne redare samo za ljetne mjesece da bi uspjeli odraditi sav posao koji imaju. Mhm. Kako možemo kontaktirati osim zvati vas, udrugu Žmerko ili već putem zelenog telefona normalno? Da, na, na zeleni telefon se uvijek može nazvati, znači na broj 072 123 456 a e, sve brojeve komunalnih, odnosno prometnih redara imate uvijek objavljene na web stranicama tog mjesta. Mhm. Znači čim otvorite e, web stranice od bilo kojeg od naših gradova ili općina imat ćete posebnu kućicu za odnosno stranicu za komunalno, odnosno prometno redarstvo i tamo će vam pisati brojevi telefona, tako da do njih stvarno nije teško doći. Mm -hmm. što ja znam uvijek onako i upitati kako reagirati na svijest takvih, ajmo nazvat e, šofera ili vlasnika tih olupine, da ne kažemo smeća. <laughs> to je... Vr, Edukacije praktički nema, jedino to je stvar možda osobna. Pa uvijek je osobna stvar, uvijek je stvar od toga kako ćemo mi odlučiti, kako ćemo se ponašati, kakva je naša odgovornost spram nas, spram ljudi s kojima živimo, spram okoliša. A definitivno mislim da treba uvijek e, sve više edukacije, zato i Žmergo radi toliko puno na, i na promociji i na edukaciji jer pokušavamo dignuti svijest i ja bih rekla da se zapravo svijest sve više i više digne, diže i da je sve manje tih e, starih napuštenih automobila za razliku od toga kako je nekad bilo. Ono što imamo po šumama uglavnom su olupine koje su tamo već koje desetljeće. mm I vrlo su opasne čak. Pa da, neke jesu, neke nisu, dosta njih je već i onako da kažem, oni korisni dijelovi su već pokradeni, postane samo ona karoserija, pa mm. onda ta karoserija kao sama nije tako opasna, ne može se ništa desiti, ali da, dok god je unutra motor i ovi, ovi opasni dijelovi, da. Mhm. Evo Ana, to bi bilo možda prvi dio imamo, dio. imamo li tu šta još dodati i oduzeti, osim eto još jedan puta apeliramo na svijest svih takvih eh, vlasnika vozila, ajmo reći. Pa evo ja bih rekla da s obzirom na to da nas u drugom dijelu ovaj, emisije čeka eh, najava Učkarskog sajma i pričanje šta će biti gore, eh, mogu reći da je Učka bila prepuna takvih olupina. <laughs> Eh, tamo je bilo jako puno akcija čišćenja koja je odrađeno, ali isto tako i kada se je ustanovio park prirode Učka, oni su prvih par godina radili samo na tome da izvuču sav taj silni otpad iz iz e, vrtača, dolaca, jama, stvarno svugdje i e, sad otkad imaju rangeri, otkad se e, puno više pazi na, na, na samu učku, toga je sve manje i manje. Tako da je učka nam je stvarno jedan dobar primjer. Odlično. Svi znate štoriju Terezinki. Terzinke je bilo dosta da ostrški žere i da na šparkete sedi, pa je odlučila auto za koršu parićat. Otprla je garažu, znela orudje i dela se tjepala. Hrvatska je takala od сада за два зуба помощь. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pasalo je leto dan, a čeka nas još bolji učkarski samanj. Uz tradicionalne ekoproizvode, šumski lovno blago i domaću hranu, svi nam sadržaju u reklamu Nestanu. Čekaju vas radionice za odrasle i predstave za djecu. To puštanje u najboljem prirodnom wellnessu u Parku prirode Učka. Za glazbeni program brinu Duo Fenix, Štike i Zaste Za sve dodatne informacije potražite web i Facebook stranicu Parka prirode Učka. Ako vas sve ovo nije ponukalo da nas se pridružite 4. rujna, potražite najbližeg liječnika ili ljekarnika. Evo Ana, čuli smo ovaj e, reklamni spot e, vezano za parke prirode Učka. Na izravno telefonskoj liniji imamo gospodina ravnatelja Egona Vasilića, pa evo ja ću vama pružiti da razgovor. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Pa evo, ide. Jel se radno, spremate? Radno pripremamo se za nedjelju. A, kako lijepo. Evo i Žmergo ove godine prvi put sudjeluje na, e, na Učkarskom samanju sa našom, ovaj, sa našom izložbom e, hrana u oblacima, pa danas smo vas pozvali da nam lijepo ispričate šta nas to sve očekuje u nedjelju. Pa evo, već Evo već desetu godinu za redom e, trudimo se našim posjetiteljima omogućiti uvid u tradiciju našeg kraja, u proizvode lokalnih proizvođača, u nekakvu kulturnu baštinu ovoga kraja, tako da ja vjerujem da će svi koji dođu u nedjelju od 10 do 8 na poklon naći nešto za sebe, moći nešto kupiti, probati, poslušati, naučiti, zabaviti se kao i svake godine. Znači osim samog sajma gdje će biti različiti proizvodi, očekuje nas i šta sam pročitala, jedna predstava za djecu. Tako je, imamo predstavu za djecu teatra Oz koja počinje u 11 sati u našoj učionici u prirodi. Imamo radionice izrade prirodnog balzama, od prirodnih e, preparata, radionicu e, pripremanja sirove hrane i jednu radionicu opuštanja, oslobađanja stresa. U, to nam svima danas treba. Ovaj, svi smo inače jako zaposleni, pogotovo mi u ovim ljetnim mjesecima što, koji radimo ovaj, u ovim primarskim gradovima, tako da mislim da će to svima dobro doći u nedjelju. A e, ja mislim da je dosta njih i zainteresirano za vašu pustolovinu, odnosno potragu za blagom. Tako je, evo e, i ove godine smo se potrudili organizirati jedan šumski lov na blago za sve naše posjetelje ovaj, malo avanturistički nastrojene koji ne žele samo sjediti i slušati i nešto pojesti, popiti, nego malo i šetat po učki, trčat, tražit, malo e, koristit i e, tijelo, ali i um. Pa neko ima i to opuštanje. Svako, svako voli na drugčiji način. Tako da ko hoće, znači može ići na onako opuštanje, drugi mogu ići na zabavno opuštanje. Upravo tako. Svako na svoj način. Kao što i svi e, ljudi koji dolaze na, na našu učku e, dolaze s različitih pobuda neki dođu samo prošetat, neki samo sjest u hlad bukve, neki dođu malo biciklirat, trčat, penjat se, neki malo čak i aktivnije i atraktivnije recimo letit i e, paragajderima i tako. Znači imamo, imamo svi kategorija posjetelja pa eto i na sajmu. Točno, znači Učka je jedno mjesto gdje stvarno možemo različite stvari raditi i jako puno stvari naučiti. Znamo da vi imate i edukativne programe, ali trenutno imate još i da, e, jedan ornitološko-volonterski kamp. Tako je, tako je, evo, e, prije jedno desetak dana počeo je e, već 12. naš kamp e, koji organiziramo u suradnji sa udrugom Biom, udrugom za biološka istraživanja. Kažem 12. već po redu na istom mjestu, na isti način radi se o tome da se postavi jedno 14 ornitoloških mreža vertikalnih na, istim, na istoj lokaciji, kažem, i lovimo ptice, prstenujemo ih. I normalno dobijemo izuzetno vrijedne podatke o e, nekakvim procesima koji se događaju jer kad svake godine na isti način e, obavljamo iste radnje onda to takve podatke koje dobijemo možemo uspoređivati tako da imamo izuzetno lijepe i vrijedne podatke e, imamo lijepe nalaze evo ove godine kao kuriozitet e, pojavile su nam se na našoj lokvi i dvije crne rode u preletu preko Učke. Wow, to mora biti stvarno lijepo vidjeti. E, svi posjetitelji i volonteri koji bi htjeli doći, kome se trebaju obratiti? Pa mogu se javiti nama ili udruzi Biom. Evo na našim web stranicama e, je vijest i link, tako da e, postoji posebna stranica kampa, tako da se mogu dobiti informacije od, kažem, naših djelatnika ili od članova udruge Biom. Super. I koliko inače volontera svake godine tako sudjeluje gore? Pa oni se izmjenjuju. E, volontera dođe dosta, jer kažem kamp traje oko 50 dana sve skupa, tako da se volonteri e, po njih po troje, četvoro, petoro, deset, kako kada u grupama dolaze i onda budu po par dana a prođe, prođe ih 50-ak e, sigurno svake godine. Znači, ove ovaj, svi koji se nismo do sada prijavili, mož, imamo mogućnost da još uvijek dođemo? Uvijek, svako može posjetiti kamp, malo doživjeti e, tu čaroliju e, ptica i, i svijet ptica, vidjeti ta mala bića, primiti ih u ruku, evo i naučiti puno više. Kuca, to je, to je jedan doživljaj koji posebno djeca ovaj nikad ne zaboravaju. Mm, to je stvarno nešto posebno, s obzirom e, s tim više što naučimo jako puno o pticama, o pravilnom ponašanju oko njih, naučimo razlikovati vrste ptica. Kod vas ima stvarno ovaj, jako puno različitih. E, pročitala sam da imate najbrojnije crvendače, ali isto tako i različitih vrsta grmuša, muharica, zviždaka, sjenica i brojne druge vrste. Mislim da to mora biti stvarno nešto posebno. Je, je stvarno je, stvarno je prekrasno. Ovaj, Ovaj, inače, evo, kao zanimljivost, isto možemo reći da najveća ptica koja je se zapljela u mreže, e, koja je ulovljena, je bila sova ušara. To je ptica koja ima raspon krila do dva metra. To je stvarno fantastično <laughs> za vidjeti. Naime, prekrasno. Ja obožavam sove, to sam meni jedna od najljepših bića. Ovaj, tako da vidim da ću i ja uskoro kod vas na ornitološki kamp. Evo, ja i pozivam i vas i, i sve slušatelje koje je ovaj razgovor ponukao na to da nam se jave pa da nađemo neki termin da dođu vidje, vide malo posjete nas, e, vide kako, kako se to radi vrlo je zanimljivo, baš onako upečatljivo. Evo, super. Znači, trenutno u naučki imamo dvije stvari koje nam se dešavaju. U nedjelju imamo deseti učkarski manj Svi o, posjetitelji dođite u čim, višem čim većem broju da uživate gore skupa sa svima nama, a o, svi se isto tako možete u cijelo vrijeme javiti dok traje kamp koji traje do 8.10. Ovaj, naučki, da možete pogledati i naučiti se nešto više o pticama. A sada još čujemo što nam to a, Park prirode Učka još sprema? Pa evo, e, ovako u kratkom e, roku mogu najaviti e, sljedeći vikend. Nakon sajma je Učka trail utrka koju organizira Natura i općina Mušiniška Draga, to je ovako u kratkom roku. A što spremamo? Spremamo jedan veliki projekt kojim je centralno mjesto izgradnja Centra za posjetitelje na poklonu to je projekt koji već dugo, dugo godina pripremamo i nadamo se da ćemo, evo sad natječaj je raspisan, da ćemo kroz mjesec dana imati spremnu dokumentaciju, prijaviti se i da ćemo uspjeti e, napokon i na poklonu izgraditi jedan e, više namjenski prostor namijenjen svim našim posjetiteljima uz sve dodatne sadržaje i programe kojima želimo obogatiti e, ponudu našeg parka. Evo, stvarno nam se puno stvari sprema na, u parku prirode. Evo, jedan kuriozitet, e, znači, odnosno jedna zanimljiva informacija, kada smo radili e, e, na zelenom telefonu analizu poziva, vidjeli smo da nemamo puno poziva vezane iz parka prirode Učka i jedna od stvari koje smo u intervju s njima shvatili je to da su građani stvarno jako dobro prihvatili park prirode Učka i da sve prijave koje su vezane, koje bi inače recimo u drugim područjima došle na zelenom zeleni telefon da direktno javljaju parku prirode koji onda kreću i rješavaju probleme koji, ta, koji su tamo nastali. Pa e, nama je drago da, da nas e, ljudi prihvaćaju jer e, park je e, zajednički, park je svih nas, naše je samo da brinemo o njemu, da ga razvijamo, da ga očuvamo, a on treba služiti nama i našoj djeci. Evo, hvala vam puno na sudjelovanju. Evo, ja ću se još samo ubaciti, gospodin Vasilić, za vas samo jedno, jedno kratko pitanje. Učkarski samanja, to je manifestacija koja je prvi put organizirana 2007. godine sa ciljem da se posjetiteljima približi zaštićeno područje Parka prirode Učka te njegova kulturna i etnološka baština kroz autohnu gastronomsku ponudu, stare zanate, glazbu i običaje. Recite mi sad ovih osam godina koliko ste zadovoljni s time? Izuzetno, izuzetno, a mislim da nam, da nam to e, svjedoči i e, posjetitelji koji se iz godine u godinu vraćaju na mhm. sajam. Mi imamo godišnje tako oko 8 do 10 tisuća ljudi e, mhm. na sajmu, a isto je vrlo bitno naglasiti da nam i izlagači e, već sad rezerviraju svoje mjesto za, za sljedeću godinu, mhm. tako da mislim da smo, evo, pogodili sa koncepcijom i sa cijelim, cijelim sajmom. Gospodine Vasiliću, ja ne bih imao više ništa pitanja. Hvala vam lijepo na današnjem kontaktu. Ana? Hvala puno i do slušanja. Evo, hvala vama što ste mi omogućili da, da pozovem slušatelje na sajam i da ih malo informiram šta radimo i ja se nadam da se vidimo sljedeće nedjelje na poklonu. Evo i lijepi pozdrav vama u studiju i svima e, koji slušaju Pomorski radio. Hvala lijepo i do slušanja. Do slušanja. Pasalo je leto dan, a čeka nas još bolji učkarski samanj. Uz tradicionalne ekoproizvode, šumski lovno blago i domaću hranu, svi nam sadržaju u reklamu Nestanu. stanu. Čekaju vas radionice za odrasle i predstave za djecu. To puštanje u najboljem prirodnom wellnessu u Parku prirode Učka. Za glazbeni program brinu Duo Fenix, Štike i zastepen. Za sve dodatne informacije potražite web i Facebook stranicu Parka prirode Učka. Ako vas sve ovo nije ponukalo da nas se pridružite 4. rujna, potražite najbližeg liječnika ili ljekarnika. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo, vrijeme nam leti, li tako, Ana? Vrijeme nam leti. Da, čuli smo sve što imamo danas, e, čuli smo gospodina Vasilića, u onom prvom dijelu smo o onim olupinama i praktički što imamo još za dodat u današnjoj emisiji? Pa možemo još najaviti da osim e, znači e, da imamo ne, znači ovaj vikend imamo učkarski sajam, onaj sljedeći vikend imamo naučki trek e, tako da znači i naučki će se svašta dešavati već ova sljedeća dva tjedna odnosno dva vikenda, ali i na platku, tako da nas i na platku očekuje ovaj, veliko događanje, a Žmergo isto tako organizira jednu Žmergovu pustolovinu, tako da ovim putem pozivamo pozivam svih da pročitaju više o, o tome šta će se sve dešavati na tom sportskom danu ovaj, na platku i da se prijave za Žmergovu postolovinu i otkrivaju s nama platak. Eto ga, dobra preporuka. Ana Golja, udruga Žmerko. Ana, zahvaljujemo na današnjoj emisiji. Evo, vjerujem da su svi bili zadovoljni. Preporučujemo se opet e, za sedam dana, da onda ćemo putiti e, pozdrav svim našim slušateljima, je tako? Naravno, lijepi pozdrav svima i uživajte u... Maraj Mustapić, uredila i vodila Ana Golja. Kroz program vodio Tomislav Mustapić. Do sljedeće emisije. E, lijepi pozdrav. Sako jutro kad se stane drito java štalu gren počistim, se nahranim, on put kravi omuzen. Svaki dan oko desete stane mi se pak žena. Potla pitan, čaj storila, nokti sam lakirala. Ma kad pride ta nedeja, kompanija me zove, s gorun on partimo, pa pozabimo na se. Na učku razahajamo, po trave se vajamo, se četiri vajer damo i na igramo, šetima na karafini Ženi doma pustimo, neka nokti lakiraju Biru nas volimo Svaki Boži dan je isti, vale do škure san Komaj toma, živja priden, plaćan, potan i trudan Mesto da večera čeka, žena šbaliva TV Čao teješ, ti to budi, viš da kolo srećije Ma kad pride ta nedelja, kumpanija me zove S Gorun on put partimo, pa pozabimo na sve Na učku razahajamo, pa trave se vajamo Sve četire vajer damo i šetimana kada finiše ni doma pustimo Neka nokti lakiraju, mi na polimo Kada kuhat bi nja znal, opeta biš pacila Znam dobro, dobro ja se Opeta, bez njih ne gre Ala čapak njurgate, trne deju imate na učku razahajamo, po pa trave se vajamo, se četire vajer damo i na bojki se igramo. mana kada pini, ženi doma pustimo, neka nokti lakiraju, biruka Na, Na, na, na, na, na. četire vajer damo i na bojki se igramo Četimana kada finiše ni doma pustimo Neka nokti lakiraju, mi nam polimo I tako nam život teče Napred, nazad, sino je I čaj je važno, ti je prav, ljubav je bave, ljubav mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. U moru radija samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar 95,8 MHz.